Tatăl nostru care ești în ceruri, Tatăl nostru, Sfințească-se numele Tău, vie părăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșinților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău, Tatel nostrum.